Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ Նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձը հղել ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արդիվ վաղը տեղի կունենա Արցախի ազգային ժողովի հերթական լիագումարնիստ։ Հունվարի կեսերին կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպումը։ Ադրբեջանը հետ քայլ կատարեց եւ մերժեց վերահաստատել իր հանձնառությունը։ Գյուղնախարարությունում ներկայացվել է ջրախնայողական եւ ռոկման ծրագիրը։ Կապիտալ վերանորոգվում է Հադրուտ քաղաքի կենտրոնական փողոցը։ Շուշի քաղաքում տեղի է ունեցել Ալբերտ Խաչատրյանի անվանի Շուշեցիները գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ուղերձում ասված է. ազգային անվտանգության հարգելի ծառայողներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Դուք իրականացնում եք կարևոր ծառայություն, որի արդյունավետությունից է նաև կախված ազգային անվտանգության, հասարակության եւ պետության շահերի պաշտպանության, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի պաշտպանվածության ապահովումը։ Բարձր մակարդակի վրա է գտնվում պաշտպանության նախարարության հետ ձեր համագործակցությունը ուղղված պետության սահմանների պաշտպանությանը։ Արցախի քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ապրում է ապահով ու անվտանգ երկրում, եւ այդ գործում մեծ է հատկապես ազգային անվտանգության համակարգի դերակատարությունը, ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու մարդկային բարձր որակները։ Ձեր գործառույթների հաջող իրականացման նպատակով պետությունը հետևողական աշխատանք է տանում կառույցը ժամանակակից նյութատեխնիկական միջոցներով հագեցնելու, ծառայողների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Այս քաղաքականությունը կկրի շարունակական բնույթ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր պատասխանատու ծառայության մեջ։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ներկայացնելով առաջիկա Լիա Գումարնիստի համար երաշխավորված օրեսդրական նախաձեռնությունները ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ շարունակվելու են դեկտեմբերի 14-ին ընդմիջված 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Նախորդ նիստից հետո 24 ժամվա ընթացքում երկու падգամավոր եւ երկու խմբակցություն ներկայացրել են բյուջեի վերաբերյալ նոր առաջարկություններ։ Խորհրդակցության մասնակիցները քննարկել են բյուջեի եզրափակիչ փուլի կանոնակարգով նախատեսված ընթացակարգը։ Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովների պատասխանատուները ներկայացրել են նախորդային համապատասխան հանձնաժողովներում օրենքների նախագծերի քննարկումների արդյունքները եւ լիագումար նիստի օրակարգում դրանք ընդգրկելու եզրակացությունները։ Առաջիկա նիստում խորհրդարանը շարունակելու է նախորդ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծերի եւ մի շարք այլ օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումները։ Լեգումարնիստի ընթացքում տեղի ունենալու նաև երկու գաղտնի քվեարկություն։ Առաջին՝ բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացմամբ նշանակվելու է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի երկու դատավոր, երկրորդ՝ ընտրվելու է ազգային ժողովի սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամլոցարայությունից ամփոփելով խորհրդակցությունը, Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին ժամը 11-ին։ Այսօր գյուղնախարարությունում ներկայացվել է ջրախնայողական եւ ռոռոկման ծրագիրը, որին ներկայ է եղել նաեւ պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը մշակման վերջնական փուլում է եւ առաջիկայում այն կներկայացվի հանրությանը։ Հայեցակարգում թիրախային կետ է ընտրվել ինտենսիվ այգեգործությունը, որն իր հերթին բաժանվում է ենթածրագրերի, որոնք ներկայացրել է գյուղնախարարի տեղակալ Գևորգ Վերանյանը։ Սկսած 16 թվականից սկսել է գործել Կաթիլային նորագույն տեխնոլոգիաների սուբսիդավորման կարգը, եւ 17 թվականին այդ ծրագրով արդեն գումարները նախատեսվել ու արդեն տարվա վերջ մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ։ Մյուս ուղղությունը դա արդեն 17 թվականից նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստան-ամերիկական հիմնադրամը ծրագիր իրականացնում Արցախի հանրապետությունում, այն տարածներում, որտեղ ռոռոկման հնարավորություն չունենք, մոտ 600 հեկտարի վրա մենք ունենալու ենք խորքային օրերով հորոտված, հորատված ռոռոկման համակարգեր։ Եվ երրորդ ծրագիրը դա արդեն մասնավոր ներդրումների հաշվին ոչ սեփական, պետք պաուստի ֆոնդերի հողերի օգտագործման հաշվին մասնավոր ներդրումների ներգրավումն է ինտենսիվ այգեգործության ծրագրերում։ Գևորգ Վերանյանն անդրադարձավ կաթիլային ռոռոկման համակարգի ներդրման արդյունքներին այս ծրագրի իրականացմանը կառավարությունն արդեն ուղղել է 300 միլիոն դրամ։ Ընթացիկ տարվա վերջում ներդրումների չափը կհասնի 385 միլիոն դրամի, ինչպես փոխնախարարն է ասում, ներդրումները արդարացրել են իրենց 2017 թվականին ռոռոկման կաթիլային համակարգը արդեն իսկ կիրառվում է ավելի քան 330 հեկտար այգիներում եւ մոտ 45 հեկտար ծխախոտի դաշտերում։ Ծրագրից օգտվելու համար մենատնտեսի կողմից ներկայ ներկայացվում է հայտը, որը հավանության պետք է արժանանա կառավարության կողմից ֆինանսավորումը եւ արդեն աշխատանքները կատարվում է տեխնիկական հսկողության միջոցով յուղատնտեսության նախարարության մասնագետների կողմից։ Պետք է նշեմ, որ տվյալ ծրագրի շրջանակներում 17 թվականին դիմաց բոլոր հայտերը, որոնք բավարարում են նշված կառավարության որոշման պայմաններին, բոլորը ամբողջությամբ բավարարվել են։ Հայցակարգում տեղ է գտել նաև խորքային հողերի հորատման, սեփականության իրավունքով հողատարածքներում ռոռոկման համակարգի ներդրման ծրագիրը ընդհանուր առմամբ նախատեսված է այն կիրառել 600 հեկտարի վրա։ Խորքային հողերի հորատման տեղերի ընտրությունը գյուղնախարարությունը կիրականացնի շրջվարչակազմերի հետ խորհրդակցությունների մասնագետների կողմից տեղերում ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Հաշվի կառնան խորքային ջրային պաշարների արկայությունը, տեղանքի ռելիեֆը եւ պոտենցիալ շահառուների քանակը։ 2018 թվականին նախատեսում այս ծրագրի շրջանակներում հորատել 37 խորքային հոլ, որտեղ որ մի պրոյեկտից օգտվողների քանակը առավելագույն են, այսինքն նույն խորքային հորը հորատելով ավելի շատ մարդիկ են օգտվում այդ ծրագրից։ Ծրագիրը հիմնականում կկիրառվի Մարտունու եւ Ասկերանի շրջաններում, այն պատճառով, որ Արցախում ամենակիչ ջրային պաշարներն ունեն հենց այս երկու շրջանները։ Ծրագրի ֆինանսական կողմը կապահովի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ընդհանուր արժեքը կազմում է 204 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Հայցակարգում տեղ գտած մյուս ծրագիրը Մարտակերտի շրջանում Պետպահոստի ֆոնդում գտնվող հողատարածքների զարգացմանն է ուղղված։ Կհիմնադրվեն նռենու այգիներ 550-ից 600 հեկտարի վրա։ Այս հարցում պետության դերը միայն կլինի ենթակառուցվածքների ապահովումը, տարածքը մշակության կտրվի մասնավորին Պետական միջոցներով նախատեսում է տվյալ տարածքում ապահովել էլեկտրամատակարարման խնդիր 1 հեկտարի հաշվով մոտ 300 դոլար համարժեք դրամ տարածքը ռոռոկոն կդարձնելու համար 22 խորքային հողի հորատվի։ Նորից հետո արդեն տարածքում տարբեր ներդրողներ, տարբեր կազմակերպություններ արդեն իրենց միջոցներով հիմնադրում են այգիներ։ Այս ծրագրի իրականացմամբ պետությունը նոր աշխատատեղեր կստեղծի, ինչպես նաև կաճի գյուղատնտեսության բաժինը համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշում։ Թե ինչու հայեցակարգում հատուկ տեղ է գտել այգեգործությունը, հատկապես նրան այգիների հիմնադրումը, գյուղատնտեսության փոխնախարարը մեջբերում է կատարված ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև նշում, որ կատարած նախնական մոտավոր հաշվարկների դեպքում նրան այգիների մշակությունը ձեռընտու է եւ եկամտաբեր։ 1 կիլոգրամ նրան արժեք ընտրված է 300 դրամ, իսկ միջին բերքատվությունը 25 տոննա հեկտարի։ Սա մեր պայմաններում շատ մեծ ցուցանիշ է շատերի համար անհավատալի, բայց 1 հեկտարից 50 տոննա բերքատվություն նորություն է դա նորմալ պալմետային սկզբունքով մշակման դեպքում Պարսկաստանում արդեն վաղուց նորություն չի։ Բնականաբար հողերի մշակման բոլոր ծրագրերում տեղ է գտել կաթիլային ռոռոկման համակարգի ներդրման հարցը։ Մենք արդեն ունենք Արցախում ավելի գրագետ գիտական հիմնավորումներով կահավորված ռոռոկման կաթիլային համակարգով այգիներ, որտեղ արդեն ունենք գումարային գոլորշի հասման ցուցանիշի չափող սարք եւ այդ ամեն ինչի հիման վրա մշակվել է ամենակարևորը ռոռոկման եւ արտասման ծրագիր, որը տրվում է բոլոր ֆերմերներին։ Հողերի մշակումը պետք է իրականացվի հայեցակարգի ու գյուղատնտեսության կողմից ներկայացվող պահանջներին համապատասխան։ Այն մենատնտեսները, ովքեր կգերադասեն հողերը մշակել ինքնաստեղծագործունեությամբ, կզրկվեն կառավարության աջակցությունից։ Այս մասին ընդգծել է պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ գյուղատնտեսության հայեցակարգում տեղ գտած այգեգործության զարգացման ծրագիրը պետնախարարը կարճ ձևակերպեց այսպես. Այն հողագործները, մանր թե խոշոր, իհարկե 1 հեկտարից սկսած ենք ասել ովքեր կառուցեն տնկեն այգին, պետության կողմից ֆինանսավորվելու է կաթիլային ռոռոկման համակարգը 50% դրամաշնոր, 50% փոխառություն։ Ժամկետը վերջնական կորոշենք անտոկոս։ Նշենք, որ ծրագրի ներկայացմանը ներկայ էին մենատնտեսներ Արցախի շրջաններից։ Ծրագրի ներկայացումից հետո մենատնտեսների կողմից հնչեցին հարցեր, որոնց պատասխանեց պետնախարարը Բելլալալայան այսօր։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ առաջընթացի բացակայությունը պայմանավորված է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի ցուցաբերած անզիջողական եւ առավելապաշտական դիրքորոշմամբ։ Այդ մասին հունական Ethnos 13-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով Բաքուն հետ է կանգնել բազմաթիվ պայմանավորվածություններից, որոնք հարցականի տակ են դնում Ադրբեջանի որպես բանակցային կողմ վստահելիությունը։ Այն ինչ առաջարկվել է համանախագահների կողմից եւ ինչին սատարում է Հայաստանը, մերժվում է Ադրբեջանի կողմից, եւ սա է խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը խոչընդոտող հիմնական պատճառը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման հարցով հերթական հանդիպումը տեղի կունենա 2018 թվականի հունվարի կեսին եվրոպական երկրներից մեկում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հունվարի կեսին եվրոպական երկրներից մեկում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպումը անցկացնելու վերաբերյալ, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյանը։ Նա հավելել է, որ մոտ ժամանակներս կհայտարարվի հանդիպման հստակ ամսաթիվը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրուտ քաղաքի կենտրոնական փողոցը կապիտալ վերանորոգվել է։ Մնացած փողոցների բարեկարգման աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նրա խոսքով Արցախ ուղի ընկերության տրոհման արդյունքում ձևավորված հադրութի շրջանում գործող դոստուր գազམ་ակերպությունը աշխատանքներ է տանում այդ ուղությամբ։ Հենց այդ ընկերությունն էլ զբաղվելու է գյուղական բնակավայրերի փողոցների բարեկարգման եւ սալապատման աշխատանքներով, նշել է քաղաքաշինության նախարարը։ Արցախի կառավարության ֆինանսավորմամբ Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքում կառուցվել է նոր մանկապարտեզի շենք ըստ քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետ Սամվել Ղուլյանի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել էր 2015 թվականին եւ ներկայումս շենքը պատրաստ է շահագործման։ Մանկապարտեզի շենքը մեկ հարկանի է եւ համապատասխանում է շինարարության բոլոր չափանիշներին։ Հաստատությունը նախատեսված է երկու խմբի համար՝ ունի ննջասենյակներ, խաղահրապարակ, խոհանոց եւ ճաշարան նշել է Սամվել Ղուլյանը եւ ավելացրել, որ կապալարու ընկերության կողմից կատարվել են բակի բարեկարգման եւ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Նշենք, որ Սարուշենի նախադպրոցական հաստատությունը 50 տեղանոց է, իսկ համայնքում մանկապարտեզի տարիքի 30 երեխա Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքում կառուցվում է մեկ հարկանի բնակելի նոր շենք։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանն ասել է, որ շենքի կառուցման աշխատանքները սկսվել են ընթացիկ տարվա օգոստոսին։ Նրա խոսքով այժմ ընթանում են ջրամատակարարման եւ ներքին կոյուղու ցանցերի աշխատանքները, իսկ գալիք տարում իրականացվելու են շենքի արտաքին հարդարումն ու տարածքի բարեկարգումը։ 20 տարուց ավելին է, ինչ մենատնտես Գարեգին Հովսեփյանը ուխտասար եւ ակնահամայնքներում զբաղվում է հողագործությամբ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Լայն է հողագործի մշակած տարածքների աշխարհագրությունը։ Հաջողություններ արձանագրած հողագործը խոստովանում է, որ այդ գործում մեծ է որդու Լևոն Հովսեփյանի դերը։ Երիտասարդ ֆերմերը դեռ մանկուց սիրել է հողը։ Ահա թե ինչու այսօր նա ամուր կանգնած է հայրիկի կողքին եւ երկուսով հաղթահարում են արկա դժվարությունները շատ դժվար է սկզբից, քանի որ համարը ես չէի պատահում Հորոստանը, նա նորից է իր աշխատանքին։ Օգտասար համայնքում էլ ենք աշխատում, ակնա համայնքում էլ։ Միկրոդորությամբ մշակում ենք հացահատի կուլտուրան։ Լևոն Հովսեփյանը հասակակիցներին խորհուրդ է տալիս զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, կարճել հարազատ հողին։ Երիտասարդ տարիքի տղաներին կամ աղջիկներին նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի մեծ նվիրվածությամբ կարողանան այս ազատագրված տարածքները պաշտպանեն իրենց գործը։ Պետությունը հողագործներին կամ գյուղատնտեսներին տալիս է բազում աջակցություն, պետք է օգտվել միայն եւ դու կհասնես աջակցություն։ Երիտասարդ հողագործը ողջունում է գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակված ծրագիրը օտար երկրյա ֆերմերների կողմից Արցախում անցկացվող դասընթացները։ Լավ է։ Ունենք, զբաղվում ենք եւ նպատակ ունենք, որ ավելի կընդլայնենք այդ մշակաբույսի զորերին։ Շնորհավորելով արցախցիներին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ Լևոն Հովսեփյանը նրանց ցանկանում է խաղաղություն, կապույտ երկինք եւ բերքարատ տարի։ Բոլորիս ցանկանում եմ, որպեսզի այսին տարին տանի հետ բոլոր դժվարությունները եւ տխրությունները այս նոր տարին բերի միայն հաջողություն եւ խաղաղություն մեր երկրի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Շուշիի քաղաքային գրադարանում տեղի է ունեցել վաստակավորման գավառ Շուշիի պատվավոր քաղաքացի Ալբերտ Խաչատրյանի անվանի շուշեցինները գրքի շնորհանդեսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ալբերտ Խաչատրյանի անվանի շուշեցիները հանրագիտարանային արժեք ունեցող աշխատություն է ձեռակերտ հուշարձան, որն ասելիք ունի ոչ միայն մեր ապագա սերունդներին, այլև հարևան երկրի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր չեն զլանում պատեհ անպատեհ առիթներով Արցախն ու առավելապես Շուշին ադրբեջանական երկրամաս հրճակելու համար։ Գրող հրապարակախոս Սոկրատ Խանյանի բնորոշմամբ այս գրքի մեջ ուղիղ 504 անվանի շուշեցու անուն կա։ Նաև նրանք են ընդգրկված, ովքեր արմատներով շուշեցիներ են Ալբերտ Խաչատրյանը ինքը թողել է մի այնպիսի ձեռակերտ հուշարձան, որը խոսելու է ոչ միայն իր մասին, որպես հրաշալի մտավորական, որպես նվերյալ ազգի զավակ, այլ միաժամանակ իր ժողովրդի անունը աշխարհին հասցնող մի խիզակ գրող Հեղինակը գրքի վրա աշխատել է 2013 թվականից։ Գրքի տպագրմանը սպասում էր սրտատրոփ, բայց շնորհանդեսին չհասցրեց մասնակցել։ Հանկարծահաս մահը փոխեց ընտանիքի ծրագրերը, եւ շնորհանդեսը, որի մասին նա երազում էր, հարազատները կազմակերպեցին առանց նրա իբրև հարգանքի տուրք։ Նրա այրին Լարիսա Ղազարյանը մեծ զրույցում պատմեց, թե ինչպիսի ներշնչանքով էր Ալբերտ Խաչատրյանն աշխատում գրքի վրա։ Տքնաճան, հիանալի, ինքան լավ աշխատանք է կատարել։ Ճիշտ է, շատ դժվար եղել այդ աշխատանքը աշխատանքը, բայց հաճելի է եղել։ Եվ երբ հրատարակվել է, կարծես երեխա սպասող ծնողի նման ցնծություն է ապրել, հիացել է։ Նա հերացավ ոչ միայն իր հարազատներից, այլև ամբողջ Բերթաքաղաքից, որովհետև Շուշիի կոլորիտը նաև Ալբերտ Խաչատրյանով էր ձևավորվում, նշեց Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանը։ Միջոցառմանը նա պատմեց նաև Ալբերտ Խաչատրյանի գրքի երկրորդ հատորը գրելու ցանկության մասին նպատակ ունեա երկրորդ գնահատակը, որտեղ դեր կան մարդիկ, որոնք որ ընդգրկված չգրքի մեջ եւ նա ցանկություն ուներ։ Եվ ես հստակ համոզված եմ, որ կգտնվեն այդպիսի մարդիկ, որոնք որ կիրականացնեն Աբեթ Խաչատրյանի այդ ցանկությունը եւ կհրատարակեն երկրորդ հատվածը։ Շնորհանդեսին ներկային մարդիկ, որոնց անունները հայտնվել են անվանի շուշեցիներ գրքում, նրանցից է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը նրա մասին, երբ որ խոսում են մարդիկ, տեսնում են մարդու, որը որ մարդկային լսեմ հատկանիշներ ունեցող անձնավորություն է եւ ես շատ եմ զրուցել Աբրետ Խաչատրյանի հետ եւ նրա պատկերացումները կյանքի մասին, մարդկային հարաբերությունների մասին, հայրենասիրության մասին որոշակի առումով նաեւ ուղղորդիչ են եղել մեզ բոլորիս համար, ավելի երիտասարդ ծերնդի համար մեր արժեք դրված խնդիրներն իրականացնելու Միջոցառմանը ելույթ ունեցան Ալբերտ Խաչատրյանի հարազատներն ու ընկերները, ովքեր ներկայացրին նրա մարդկային վե հատկանիշներն ու իրենց խոնարհումը վերեցին մեծ ու համեստ գործչին Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Հայտնի է, թե որքան գումարի դիմաց անգլիական Manchester United-ը պատրաստ կլինի ձմռանը վաճառել թիմի հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին մանկունիացիները 35 միլիոն ֆունտ, մոտ 40 միլիոն եվրո կպահանջեն Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակի տրանսֆերի դիմաց։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականի անդամ Հրանտ Մելքումյանը շարունակում է հաջող ելույթները Սիտգես միջազգային մրցաշարում։ 4 հնարավորից հավաքելով 4 միավոր Մելքումյանը միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ 4-րդ անգամ անցկացվող մրցաշարին մասնակցում են 43 երկրի 126 շախմատիստ, այդ թվում 26 գրոսմայստեր։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, գիշերը տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն։